Llegó ahora, todas entran al club. Nenas en mini mini chupando este flop. No usa zapatilla, ella es puro tacón, pura ropa de Shane y el culo se lo pero. Bailando hasta abajo se le nota la tanguita. Eres tremenda diabla, loquilla, perrilludita. Porque voy a con pelotero, monta la de exquisita. Pero tranquila en estos días paga piso maldita. No mueva el culo así que después me psicosea. No mueve el culo así que después me psicosea. No mueve el culo así que después me psicosea. Cosea, cosea, después pues me psicosea. No mueve, no mueve el culo así que después me psicosea. No mueve el culo así que después me psicosea. No mueve el culo así que después me psicosea. Cosea, cosea, después me psicosea. No mueve, no mueve el culo así que después me psicoseo. Loca ponte en cuatro y esa nalga te tapeo. A ver si las costillas te golpeo. Aquí con piaja la buena o si no al mansalveo. Qué rico mamacita como quiebra la colita. 90, 60 y una luz en cinturita. Que consigue un padrino que porta su monerita. Se hizo la lipo, na nalga y también la tetita. Qué rico mamacita como quiebra la colita. La colita, la colita, la colita, la colita. Qué rico mamacita como quiebra la colita. La colita, la colita, la colita, colita. Ese, booty que tú tienes lo toco quiero lambertelo y sin forro métetelo. Tú te metes los dedos mientras yo te taleo. Ven, succionalo, que el culo te mamó. La tica está encendida, la perra la manda arriba. Hay plata pa' beber, pero no hay para la comida. Y tú la ves en la calle, ella tira su parada. Y es la propia chira, vete al suelo, Rusia maldecida. El rico mamacita, domo, quiebra la colita, la colita, la colita, la colita, la colita. rico mamacita, domo, quiebra la colita, la colita, la colita. La colita. Mueve, mueve el culo así que después me psicosea mueve el culo así que después me psicosea. No mueve el culo así que después me psicosea. Cosea, cosea, de después me psicosea. A mí me come, a mí me come, a mí me gusta como mueve ese culito. Por eso es que como te hicimos este perreíto. Mi sigue el sello más puta de la city. Controlando la music de Esmeraldas hasta Quito. La lola, lola, lola, lola, lola, locura de lo jota. El beat sonando en la calle everyday, everyday pa' que se prenda en la En todo Quito, <laughs> again. Y Salayan Bombo Gladys. Yo, la lo pasan en Skyline, yo. Soltando falla blizzard. Desde la capital, desde Esmeralda, pa' todo el B-Music.